Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 26-ն է, տարվա 85-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1169 թվականի այսօրը Սալահ ад-Դինը դառնում է Եգիպտոսի էմիր։ 1812 թվականի մարտի 26-ին Վենեսուելայի մայրաքաղաք Կարակասում տեղ ունեցած երկրաշարժի հետևանքով մահացավ մոտ 20000 մարդ։ 1828 թվականի այսօրը ավստրիացի երգահան Ֆրանց Շուբերտը տվեց իր միակ հասարակական համերգը։ 1827-ի մարտի 26-ին մահացավ գերմանացի մեծագույն կոմպոզիտոր, դաշնակահար եւ դիրիժոր Լյուդվիգ վան Բեթհովենը։ 1934-ի մարտի 26-ին Մեծ Բրիտանիայում մցվեցին քնություններ ավտոմեքենաներ վառելու համար։ 1945-ի մարտի 26-ին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ամերիկյան զորքերը գրավեցին ճապոնական Իվոդզիմա կղզին։ 1971 թվականի այսօրը Արևելյան Պակիստանն անջատվեց Պակիստանից եւ ստեղծվեց Բանգլադեշի հանրապետությունը։ 1995-ի մարտի 26-ին ուժի մեջ մտավ Շենգենյան համաձայնությունը։ 1996-ի հենց այսօրը միջազգային արժութային ֆոնդը Ռուսաստանին տրամադրեց 6.9 միլիարդ դոլար վարկ, որն ամենամեծ վարկն է այդ ֆոնդի պատմության մեջ։ 1999 թվականի մարտի 26-ին Միչիգանի դատարանը հայազգի բժիշկ Ջեք Գևորքյանին մեղավոր ճանաչեց էվտանազիայի համար։ Այսօրը ծնվել են 1905 թվականին ավստրիացի հոկեբույժ, հոկեբան եւ նևրոլոգ Վիկտոր Ֆրանկլը։ Նա հանդիսանում է լոգոթերապիայի հիմնադիրը։ 1911-ի մարտի 26-ին է ծնվել ամերիկացի դրամատուրգ Թենեսի Ուիլյամսը։ Իրականության քննադատական ընկալումը օտար շրջապատում մերնող հերոսների նկատմամբ կարեկցանքը Ուիլյամսի պիեսների ուժեղ կողմն են նատուրալիզմի, մոդեռնիզմի եւ ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ իդեալիստական ուղությունների ազդեցություն են կրում Իգուանի գիշերը դրաման, հրեշային երկի ժողովածուի պիեսները եւ այլ գործեր։ Պլաստիկ թատրոնի իր ըմբռնումների համապատասխան Ուիլյամսը գլխավոր դերը հատկացնում է ոչ գրական միջոցներին, այլ դեկորացիաներին, միզանսցեներին, լուսային ու երաժշտական էֆեկտներին։ Ուիլյամսի պատմվածքները թեմատիկայով եւ գեղարվեստորեն մոտ են իր դրամատուրգիային։ 1928-ի մարտի 26-ին է ծնվել նկարիչ պրոֆեսոր Խորթային Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոմանո Սարգսյանը։ 1938-ի այսօրն է ծնվել իտալացի նախկին մարզիչ Անտոնիո Տրեբիչյանին։ 1940 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի քաղաքական գործիչ Նենսի Փելեսին։ 1941 թվականին անգլացի էվոլյուցիոն կենսաբան եւ գիտնական Ռիչարդ Դոքինզը։ Նա հանրահայտ դարձավ 1976 թվականին, երբ լույս տեսավ նրա էգոիստական գենը գիրքը։ Գրքում լուսաբանվում է գենետիկան էվոլյուցիոն տեսանկյունից։ Դոքինսը բրիտանական հումանիստական գազམ་ակերպության փոխնախարարն է։ 1962-ի մարտի 26-ին է ծնվել շվեյցարական եւ գերմանական ցակմամբ ամերիկացի նախկին բասկետբոլիստ խաղարկող Ջոն Սթոքթոնը։ 1982-ի մարտի 26-ին է ծնվել իսպանացի ֆուտբոլիստ եւ կիսապաշտպան Միկել Արտետան։ 1985-ի մարտի 26-ին է ծնվել բրիտանացի դերասանուհի Քիրա Նայթլին։ Նա հայտնի է իր դերերով հետևյալ ֆիլմերում՝ խաղա ինչպես Բեքհամը, Դոկտոր Շիվագո, Հպարտություն եւ նախապաշարմունք, Արթուր Արքա, Բաճկոն, Կարիբյան ծովի ծովահենները, Աննա Կարենինա եւ այլն։ Այսօրը տոնում են Բանգլադեշում այսօր անկախության օրն է, Մալիում ժողովրդավարության օրը, Ուկրաինայում այսօր ներքին զորքերի օրն է։ Այսօր մարտի 26-ն է, տարվա ավարտի մնաց 280 օր։